ko ho siya kilala. Tumingin ka nga sa akin kapag kinakausap kita, Wendell. Hindi ka hanapin ng taong yon kung wala kang kalokohang ginawa. Ano bang ginawa mo? Bakit ba, Papa? Kapag sinabi ko ba, matutuwa kayo? Kapag nalaman nyo ba, tutulungan nyo ako? Eh tiyak hindi naman eh. Kundi lalo nyo ako susumbatan. Magwawala pa kayo sa galit. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Ang nakaraan Naging madalas ang pagtatalo ni na Wendell at papa nito dahil sa pagkakalulong ng binata sa barkada. Subalit, kung galit ang ipinararamdam ng papa nito, kabaligtaran yun sa ipinakikita ng kanyang mama. Iniintindi siya at patuloy na ibinibigay ang gusto. Kasama na roon ang pagbibigay ng pera na nagiging dahilan ng pagtatalo ng mag-asawang Edgardo at Grace. Dahil nga mas marami ng oras si Wendell kasama ang barkada, nagkukulang na rin siya ng oras kay Ashley na kanyang girlfriend na ikinasasama ng loob ng dalaga. Samantala, isang lalaki ang naghahanap kay Wendell dahil sa atraso daw nito. Mga kapamilya, dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Maskara dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charot, Bunga ng pagkakalulong ko sa barkada at iba pang bisyo, nagkaroon ako ng atraso sa mga taong nakilala ko. Nagkautang ako ng malaking halaga na ginamit ko sa sugal. Dahil alam nila na may negosyo ang pamilya ko, kaya naging madali sa kanila na pautangin ako. Yun nga lang, nawala na parang bula ang pera dahil natalo ito at hindi ko agad nabayaran gaya ng aking ipinangako. Hindi ako nagpakita sa kanya, kaya nagalit ito at inisip na pinagtataguan ko siya. Naloko na. Di ba sabi ko naman sa'yo noon, wag na wag kang mangungutang kay Big Man. Pero hindi ka nakinig. Eh, gusto ko lang sanang makabawi eh. Kaya nangutang ng perang ipinansugal. Pero hindi ka naman nakabawi. At ngayon, heto ka. Dinidikdik niya para bayaran ang utang mo. At habang hindi mo yung nababayaran, tumataas yun dahil sa 10% interes. Pero wala na, nandyan na yan. Eh. Wala na akong magagawa. Eh, magkano bang inutang mo sa kanya? Aabot ng 200,000. Tol, ang laki noon! Magkano na ngayon yun? Siguro, aabot na ng 300,000 yan. Kung hindi mo pa mababayaran, tataas pa yon At lalo kang mababaon. Nako, Humingi ka na lang kaya ng tulong sa airmat mo at airpat mo. Sa tingin mo ba ganun kadali yon? Agad-agad magbibigay lang sila ng pera? Siyempre, haalamin nila kung saan ko gagamitin yon. Ayaw mo malaman na pambayad sa utang mo. Ganun. Dahil sa pagkalulong mo sa sugal? Alam mong budget na ako kay Papa. Lalong magwawala yon kapag nalaman niyang tungkol sa problema ko. Nakakapigo na yung anak mo eh. Hindi na natutong umuwi na maaga. Lagi na lang late. At malamang, lasing na naman yun. Pwede ba, Edgardo? Huwag kang high blood. Kalma ka lang. Magagawa ko ba yon? Eh, nakaka-high blood naman talagang Wendell na yon. Hindi mo madadaan sa init ng ulong lahat. Lalo na yung problema natin kay Wendell. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin natin para mapatino siya. Oh, dumating na siya. Sandali lang, Grace. Oh, eh bakit tumayo ka dyan? Akala ko ba magpapahinga ka na? Gusto kong makausap siya. Hindi. Huwag mo na muna siyang harapin. Mauuwi na kayo sa pagtatalo eh. Wala kayong maaayos na problema. Gusto mo pabayaan na lang natin ganyan si Wendell? Wala akong sinasabing ganun, Edgardo. Ang gusto ko lang kung makikipag-usap ka sa kanya, ayoko yung galit ka. At nauunahan ka lagi ng init ng ulo. Ay, naku, kung ganyan ka palagi, ako na lang ang haharap sa anak natin. Pabayaan mo nga kung siyang kumausap sa kanya. Walang mangyayari kung ikaw ang makikipag-usap kay Wendell. Hindi naman ako papayag na magbangayan at mag-away kayo. Baka mamaya niyan humantong pa sa sakitan. Edgardo, ayoko magpang-abot kayo ng anak mo. Dahil hindi ko kayang makita na nag-aaway kayong mag-ama. sa pagiging pasaway at katigas ng ulo ko. Sa paglipas ng mga araw, ay lalo lang nadaragdagan ng galit sa akin ni Papa. Subalit naroon lagi si Mama para pigilan siya. Pinoprotektahan ako ni Mama sa galit ni Papa. Kaya ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Nabanggit na rin sa akin, Edgardo, ang tungkol sa di nila pagkakaunuan ng anak mo. Lorena, alam ko naman na may mga maling nagagawa si Wendell. Kaya lang, isinisisi niya yung sa akin. Siguro nga, masyado ko naging maluwag sa aming anak. Pero gusto ko lang namang maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. At kung may problema, maaari pa namang maayos ang lahat. Ang ikinasasama ng loob ni Edgardo ay hindi na siya pinakikinggan ni Wendell, pinsan. Siguro, dahil na rin sa paraan niya yun ng pagdidisiplina sa anak namin. Eh, ito yung kakausapin niya kasi ito. Inuunahan niya ito ng panunumbat, ng galit. Kaya sa halip na makapag-usap sila ng maayos, nauuwi sa sigawan at pagtatalo. Nasabi ko na rin yun, Grace. Sabi ko nga, baka naman sumusobra na rin ang paninitan niyo sa bata. At pakiramdam ni Wendell, wala siyang halaga rito. Lorena, ang nais ko lang namang mangyari. Ay magkausap silang bilang mag-ama. Hindi bilang magkaaway na laging may pinagtatalunan. Wala ho siya rito. Sino po sila? Isang taong gusto niyang takasan. Ah, ah, ho? Sino ba yung tumatawag, Manang? Ay, ewan ko po, pero hinahanap niya po si Wendell. Akin na yung telepono. Ako ang kakausap sa kanya. Ay, ito po ang telepono, sir. Hello. Papa to ni Wendell. Anong kailangan mo sa anak ko? Pakisabi sa anak mo, hindi niya pwedeng takasan ang mga atraso niya. Kaya gawan niya ng paraan yon bago pa ako mapuno sa kanya at may paglagyan siya. <laughs> Hello? Sino ka ba? Hello? Hello? Ah, binaba niya ang telepono. Sino bang taong yon? At anong atraso sa kanya ni Wendell? kalokohan ang ginawa mo, ha? Pa, wala akong ginagawang kalokohan. Huwag kang magsinungaling. Dahil may lalaking tumawag dito. At sinabi hindi mo maaaring takasan ang atraso mo sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hmm, tumingin ka nga sa akin pag kinakausap kita, Wendell. Hindi ka hahanapin ng taong yon kung wala kang kalokohang ginawa. Ano bang ginawa mo, ha? Bakit ba, Papa? Kapag sinabi ko ba, matutuwa kayo? Kapag nalaman nyo ba, tutulungan nyo ako? Eh tiyak hindi naman eh. Kundi lalo nyo akong susumbatan at magwawala pa kayo sa galit. Dahil sira na ang ulo mo! Eh ganyan naman talaga tingin nyo sa akin eh. Sira ulo, inutil! Dahil wala akong binibigay sa inyo kundi sakit ng ulo, walang pakinabang, walang kwenta! Ba't walang iyakan? Oh, nakita nyo na? Nagawa nyo agad ang saktan, oh! Dahil sumusobra ka na, Wendell! Wala ka ng respeto! Kayo rin naman! Wala nun! Kaya nga hindi tayo nagkakasundo! Dahil hindi nyo rin ako nire-respeto eh! Ah! Buwisit na buhay to! Huh. Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Nagdagdaga ng galit ni Papa nang malaman niya ang tungkol sa atrasa ko kay Bigman. Iyon din ang unang pagkakataon na sinaktan niya ako. Hindi lang pisikal ang sinaktan niya. Higit ang damdamin ko. Naramdaman kong wala nga yata akong halaga sa kanya. nakita mo na Edgardo? Hanggang ngayon, hindi pa umuwi ang anak mo. Ha? Ako na naman ang sinisisi mo? Eh, paano sobra na yung ginagawa mo? Bakit ka ba kasi ganyan kay Wendell? Wala ka man lang malasakit sa anak mo. Ang gusto ko, itama siya. Para tumino. Dahil kung pababayaan ko siya, para ko na rin hinayaang masira ang buhay niya. Pero mali ang paraan mo. Lalo mo lang pinalalaki ang problema eh. Lumalala ang sama ng loob niya sa'yo. Hindi kami magkakaganitong mag-ama kung marunong lang siyang makinig at kung sinusunod niya mga gusto ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Ang gusto mo maging sunod-sunuran sa'yo si Wendell. Hindi mo siya hinahayaang magdesisyon para sa kanyang sarili. Dahil wala siyang tamang desisyon. Lagi na lang mali. Dahil yon ang lagi mong hinahanap. At ipinamumukha mo yun sa kanya. trabaho. Big man, sabi ko naman sa'yo eh. Maghintay-hintay ka lang. Di na ako makapaghintay. Kaya gumawa ka na ng paraan. Bilisan mo ang kilos. <laughs> Wendell! Tulungan mo ako! Ayoko rito! Baka kung anong gawin sa akin, nakalimaw na to! Ha? Huh? Boses yun ni Ashley ah! Hawak mo siya? <laughs> Oo! Hawak ko siya, tamo, Wendell. At may mangyaring masama sa kanya pag di mo binigay ang trato mo. Hayop ka talaga! Kaya kung mahalaga siya sa'yo at gusto mo pang makita, gagawa ka ng paraan sa lalong madaling panahon. Naintindihan mo? Wendell, maawa ka sa akin! Walang hiya ka! Gumawa ka ng paraan! Huwag na huwag mong papakialaman si Ashley! Sige, gagawa ko ng paraan! Babayaran ko ang atraso ko sa'yo! Tiyakin mo lang na wala kang gagawin sa shota ako! Malaking problema ang dulot ng mga desisyong hindi muna lubos na pinag-iisipan. Dahil may mga taong tuso at ang hangad ay makapanglamang. Ano ang gagawin ni Wendell para matapos ang problema niya. Bakit nga ba ganoon na lang ang trato ni Edgardo sa anak? Huwag ang sundan ang susunod pang tampok sa ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Maskara dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Patuloy pong tumatanggap ng inyong mga liham kasaysayan ang maalaala mo kaya sa DZMM, ipadala sa MMK sa DZMM, care of DZMM, ground floor, Surgeon Desguerra Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City.